Bab 14 Riyaya Paskah mungkari rong dino meneh. Paskah kui riyayane agama Yahudi. Ing dino mau wong padha mangan roti tan ragi. Para pengarping imam lan poro ahli Taurat isih padha golek dalan nggone arep nyekel lan nyedani Gusti Yesus. Kandane wong-wong mau, bab iki aja ditindakake ing dina riyaya, Mundak marakake gegeran. Gusti Yesus ana ing desa Betania, mertamu ing omahe Simon sing wis tau lara kusta. Nalika panjenengane lagi dahar, ana wong wadon mlebu ing omah kuno, nggawa botol isi lenga sing kagawe saka oyot-oyot sing wangi. Lenga wangi mau regane larang, gulune botol dipecah, lengane disokake ing mestakane Gusti Yesus. Wong sawetara sing ana ing kono padha nepsu karo gruntelan. Apa ngono kuwi ora jenenge ngebreh? Nek lengo kuwi diedol rak payu telung atus dinar. Banjur duwite kena diwenehake wong-wong miskin. Wong-wong mau padha ngluputake wong wadon kuwi. Gusti Yesus banjur ngandika, "Mbok wis to. Padha enengno wae, yogene kowe kok padha cawe-cawe?" wong kuwi nindakake perkara sing becik tumrap aku wong miskin rak selawase ana ing antaramu nek gelem kuwe padha bisa menehi pitulungan marang wong-wong mau nanging aku rak ora selawase ana ing antaramu wong wadon iki wis nglakoni apa mestine ya kuwi nyawisake badanku sadurunge kakubur ngandelo ing ngendi wae ing donya iki angger injil kaundangake Ing kono apa sing dilakoni wong wadon iki uga bakal diceritakake supaya srana mengkono dadi pengeling-eling marang wong kuwi ing Selawase. Yudas Iskariot panunggalane para murid rolas, nemoni para pengarping imam arep ngulungake Gusti Yesus. para pengareping imam bareng krungu rancangane Yudas Iskariot mau padha seneng banget lan janji arep menehi dhuwit Yudas Iskariot banjur golek dalan kepriye bisa ngulungake Gusti Yesus Nalika semono lagi riyo Paskah dina sing kapisan ing dina kuwi wong padha nyembelih cempe kanggo Paskahan Para murid Gusti Yesus padha matur Gusti ngersakaken kita sami nyawisaken dahar Paskah wonten ing pundi? Gusti Yesus banjur ngutus murid loro. Didhawuhi mengkene. Kue padha menyang kutha. Ana ing kono kue bakal padha kepethuk karo wong lanang lagi nggawa kendi. Wong kuwi etutno. Ndi omahe sing dileboni? Sing duwe omah temonono. Lan kondo, Gusti ndangu. endi panggonan sing arep tak enggo dahar Paskah karo para murid-muridku. Wong mau bakal nuduhake panggonane ana kamar ing dhuwur, kamar gedhe sing wis ditata apik. Kabeh wis cuma ing kono kuwe padha nyawisna Paskah kanggo kita kabeh. Murid loro mau banjur padha mangkat menyang kutha. Kabeh tinemu kaya sing didhawuhake dening Gusti Yesus. Murid-murid mau banjur padha nyawisake dahar pasca ana ing kun. Bareng wis wayah sore, Gusti Yesus lan para murid rolas padha munggah menyang ing panggonan sing dicawisake mau. Nalika wis padha kembul dahar ana ing meja, Gusti Yesus ngandika, ana muridku sing saiki lagi kembul mangan ing kene bakal ngulungake aku murid-muride banjur padha dadi susah sarta padha genti-genten matur marang Gusti Yesus raksanes kula to Gusti nanging Gusti Yesus ngandika pancen panunggalanmu wong rolas iki mengko sapa sing nyelupake rotine ana ing basi bareng karo aku ya kuwi wonge putraning manungsa bakal sedo kuwi wis katulis ing kitab nanging bilai wong sing ngulungake putraning manungsa luwih becik saupama wong kuwi biyen ora dilairake nalika lagi padha mangan Gusti Yesus banjur mundut roti sawise saus panuwun marang Gusti Allah roti mau dicuil-cuil diparengake marang murid-murite karo ngandika padha panganan iki badanku. Gusti Yesus nuli mundhut tuwung isi anggur, banjur ngaturake panuwun marang Gusti Allah. Sawise mengkono, tuwunge banjur diparingake marang para murite. Kabeh padha ngombe gentenan. Gusti Yesus banjur ngandika, "Iki getihku sing diwutahake kanggo wong akeh, kanggo pikukuhing prastiane Gusti Allah." nanging kue padha tak kandhani yen aku ora bakal ngombe anggur meneh nganti aku ngombe anggur anyar ana ing kratone Allah Gusti Yesus lan murid-muride banjur padha ngrepekake kidung pamuji sawise kuwi banjur padha tindak menyang gunung Jaitun Gusti Yesus banjur ngandika marang para murid-e Kowe bakal padha keplayu lan ninggal aku sebab wis katulis ana ing kitab suci yen Gusti Allah bakal mateni pangone lan wedhus-wedhuse bakal padha buyar. Nanging sawise aku ditangekake meneh, aku bakal lunga menyang tanah Galilea, disi ikoe. Petrus mangsuli, "Mboten. Senajan para murid sanes-sanesipun sami nilar panjenengan, kula mesti mboten." Gusti Yesus banjur ngandika, Titenono bengi iki uga, sadurunge jago kluruk ping pindho, kue bakal kondo nganti ping telu, yen kue ora kenal karo aku. Petrus banjur matur meneh, Saestu mboten badhe kelampahan, senajan kula ketah pecah sareng kalian panjenengan, kula mesti mboten badhe cerios bilih kula mboten tepang kalian panjenengan. Para murid liyane iya padha kondo menggunung. Gusti lan para murite padha tindak menyang taman sing jenenge Getsemani. Ana ing kono Gusti banjur ngandika karo para murite, "Padha ngentenono ana ing kene. Aku arep ndedonga." Gusti banjur dawuh marang Petrus, Yakobus lan Yohanes supaya padha nderek. Gusti Yesus kraos wedi lan giris pangandikane marang para murid telu sing padha nderek aku sedih banget. Rasane kaya arep mati. Aku entenono, ana ana ing kene lan aja padha turu. Gusti Yesus banjur tindak rada atuh saka kuno. Banjur sumungkem ana ing lemah ndedonga. Ana ing pandungane mau panjenengane nyuwun yen kepareng supaya ora susah ngalami lelakon sing mengkono kuwi. Ature, Duh Rama, boten wonten barang ingkang mukal kagem paduka menawi wonten kepareng paduka kasangsaran menika kasingkirno saking kawula nanging sampun ngantos pikajeng kawula namung karsa paduka kemawon ingkang kelampahan sawise mengkono Gusti Yesus banjur tindak ing panggonane murid-murite sing padha ngenteni ketemu lagi padha turu Gusti Yesus banjur ngandika marang Petrus Simon, yo kene kowe kok turu? Apa kowe ora kuat melek sejam wae? Gusti Yesus banjur ngandika marang para murid-e mau, "Padha melek lan padha ndedonga supaya kowe aja nganti dikalahake dening panggodha. Pancen rohmu kepengin nglakoni apa sing becik, nanging ora bisa sebab daging kuwi sekeng." Gusti Yesus banjur ndedonga meneh kanthi matur padha kaya mau, sawise kuwi banjur tindak meneh ing panggonane murid-murite kang lagi padha turu meneh murid-murite mau padha ngantuk banget mulane padha ora bisa mangsuli apa-apa bareng Gusti Yesus rawuh sing kaping telune panjenengane banjur ngandika lho kowe kok padha turu meneh saiki wis tekan wektune putrane manungsa diulungake lan dipasrahake marang panguasane para wong dosa. Wis padha tangiyo lan ayo padha lunga. Delengen wong sing lungake aku wis teka. Nalika Gusti Yesus isih ngandika karo para murid dumadaan Yudas Iskariot teka, ya kuwi panunggalane murite Gusti Yesus wong rolas. Yudas mau tekane bareng karo wong akeh sing padha nggawa pedhang lan pentung. wong-wong mau padha diutus dening para pengarping imam, ahli turet, lan pemimpin-pemimpine wong Yahudi. Yudas wis menehi tondo marang wong-wong mau mengkene. Endi wong sing tak ambung ya kuwi wonge. Cekelen banjur gawanen lunga lan jaganen sing kuat. Nalika Yudas tekan ing kono banjur marani Gusti Yesus karumuni, "Bapa guru, banjur ngambung Gusti Yesus. Wong-wong sing tekane bareng karo Yudas mau banjur padha ngebyuk. Gusti Yesus dicekel, banjur dibondo. Nanging ana salah sijining wong ing kono sing ngutus pedange banjur disabetake abdine Imam Agung nganti kupinge tatas. Gusti Yesus ngandika marang wong-wong mau, "Apa aku iki kok anggap wong Allah?" kok ngonmu nyekel aku padha nggawa pedang lan pentung saben dina aku ra ana ing ngarepmu memulang ana ing pedalemane Allah kowe kok padha ora nyekel aku nanging pancen wis kudune mengkono supaya kelakon apa sing wis ditulis ana ing kitab suci para murite Gusti Yesus nuli padha mlayu panjenengane ditinggal piyambakan ana nonoman sing ngetutake Gusti Yesus mung nganggo klambi salembar saka blaju. Wong-wong padha arep nyekel dheweke. Nanging nonoman mau bisa uwal, mung klambine sing keri, banjur mlayu tanpa klambi. Gusti Yesus digawa menyang daleme Imam Agung ing kono para pengarping imam, para penggedene bangsa Yahudi. lan para ahli Taurat lagi padha ngumpul. Petrus ngetutake Gusti saka kadoan nganti mlebu ing platarane daleme Imam Agung. Ana ing kono Petrus banjur lungguh cedhak bediang bebarengan karo para prajurit. Para pengareping imam lan pegawe pengadilan agama kabeh padha ngudi bisane oleh bukti-bukti supaya Gusti Yesus pantes diukum pati. nanging wong-wong mau padha ora oleh apa-apa. Akeh seksi-seksi sing padha aweh paseksi goroh bab Gusti Yesus. Lan paseksine mau siji lan sijine padha sulaya. Banjur ana seksi-seksi sawetara sing adeg ngandhakake paseksi goroh uga bab Gusti Yesus. Paseksine mengkene. Kulo sami mireng, pilih tiang menika cerios, aku bakal ngrubuhake pedalemane Allah. sing dibangun dening manungsa iki. Lan sajrone telung dina bakal bangun pedalemane Allah sing dudu gaweane manungsa. Nanging paseksine wong-wong kuwi uga padha cengkah siji lan sijine. Imam Agung tumuli ngadeg ana ing ngarepe wong-wong kabeh mau, banjur takon marang Gusti Yesus. Apa kowe ora mangsuli babar pisan pendakwane wong-wong mau marang kowe? Gusti Yesus mendel wae. Ora ngendika babar pisan. Imam Agung banjur takon sepisan meneh. Apa kuwe kuwi Sang Kristus sing dijanjakake dening Gusti Allah? Apa kuwe kuwi putraning Allah kang moho suci? Gusti Yesus ngandika, "Iyo, bener pangandikamu. Panjenengan kabeh bakal pirsa yen putrane manungsa bakal lenggah ing sisih tengene Kang Maha Kuwasa." lan panjenengan bakal padha pirsa putrane manungsa rawuh ana ing meganing langit. Sakal Imam Agung banjur nyuwek-nyuwek agemane sarta ngandika, "Saiki ora perlu nganggo seksi meneh. Kowe wis padha krungu dhewe nggone nyenyamah Gusti Allah kuwi. Saiki kepriye putusane?" Wong kabeh mau banjur padha sarujuk yen Gusti Yesus wajib dihukum pati. ana wong sawetara sing banjur ngidoni uga ana wong sing nutupi paningale Gusti Yesus banjur ngantemi panjenengane karo takon coba bedheken sapa sing ngantemi kowe para prajurit uga padha melu ngantemi Gusti Yesus nalika Petrus isih ana ing plataraning daleme Imam Agung ana wong wadon abdine Imam Agung sing marani Bareng beruh Petrus lagi bediang, abdi wadon mau namatake raine Petrus banjur kondo. Kowe ra iya muride Yesus wong Nasaret kuwi to? Nanging Petrus selak. Wang sulane Petrus marang abdi mau, "Apa kandamu? Aku ora ngerti karepmu." Petrus banjur mlaku menyang gapura nalika semono banjur ana jago kluruk. Abdi wadon mau banjur nyedaki Petrus meneh lan dheweke ngandani wong-wong sing ana ing kono. Wong iki rak ya murite Yesus kuwi to. Nanging Petrus selak meneh. Durung sepiro suwene wong-wong sing ana ing kono banjur padha kondo meneh marang Petrus. Iyo saiki kue ora bisa mukir, kue pancen golongane wong kui, sebab kue uga wong Galilea. Petrus banjur wiwit sumpah-sumpah kandane, mbok mati to aku. aku ra kenal karo wong sing kok kandhakake kuwi. Ing wektu kuwi uga jago kluruk kaping pindhone. Petrus banjur kelingan yen Gusti Yesus nate dawuh marang dheweke. Sadurunge jago kluruk rambah ping pindho, kowe bakal nyelaki aku nganti ping telu. Kondo yen kowe ora tepung karo aku. Mulane Petrus banjur nangis keloro-loro.